Onjy, onjy, Ennakydnama, onjy, dini bozýan zat näme? Al-i'radu an dinillah. Allaň dininden näme? Ýüz öwürmek. Bu näme? Musulman, yslamyň içinde gezip ýören adamlara degişli esasy. La ýeta'allamuhu we la ýa'melu bihi. Özüne musulman diýýär, ýöne musulman bolmaklyk üçin näme? Gerek amallary Öwreneýin diýenak. Musulman bolmaklyk üçin käbir etmeli zatlar bar. Musulman bolmak üçin käbir gaýtmaly amallar bar. Şu amallary etmeseň, şu zatlardan gaýtmasaň, sen özüňe musulman diýseňem musulman bolaňok. Şol amallar näme? La ýeta'allamun. Ne öwreneýin diýýär, ýa biläýse-de Amal edeýin, edeýin diýýär. Düşündiňmi? Ana, şol adam käfir. Musulman diýýänem bolsa, musulman däl şol adam. Musulmançylykda esasy musulman boljak, ozaň La ilahe illallah Muhammadar Rasulallahyň manysyny bilmeli. Bu iki sözüň saňa buýurýan zadyny bilmeli, gaýtarýan zatlaryny bilmeli we buýurýan zadyny etmeli, gaýtaran zadyny gaýtmaly, bäş wagt namaz okamaly. Şirkden gaýtmaly, tawhide gelmeli. Şu zatlary etmeseň, gaýtmaly zadyny gaýtmasaň, sen musulman bolaňok. Şoň üçin bu zatlar näme? Öwredilse-de öwretjek bolanok, öwrenjek bolanok. Ýa käbirini onda-bunda näme? Hä, daş gulakdan ýa ondan-mundan eşdäýse-de näme, amal etjek bolanok. Şoň üçin bolanok, näme, musulman hasaplanylmaýar. Wal muradu bil i'rad. Indi ýüz öndürmek, ýüz öwürmeklikden myrat, açyklanylýan zat näme? Göz öňe tutulýan zat näme? Ellezî huwe nâkidun min nawâkidil islam. Ýagny ýüz öwürmekligem näme, dini bozýan zatlaryň biri diýýär. Taýyp. Ýüz öwürmeklik diýlende nämäni göz öňünde tutýar? Huwal i'radu an ta'allumi usulid din. Asyl seni dine salýan zatlary öwrenmeklikden ýüz öwürmeklik. Asyl seni dine salýan zatlary öwrenmeklikden ýüz öwürmek. Asyl seni dine salýan zat näme? Tawhide gelip şirkden saplanmak. Ellezî bihi ýekunul mer'u muslimen. Näme zat bilen hä adam musulman bolýar? Ine şo zatlary näme sen biljek bolaňok, öwrenjek bolaňok. Aýdylsa diýilse-de gulak salaňak. Käbirini eşidäýseň, biläýseňem edeňak. Şoň üçin näme? Dine dine girmeklik üçin gerek amallar näme diýilse, bir käpir seň ýanyňa gelýär dä inim. Men musulman boljak, näme etmeli? Şu kapyr musulman bolmaklyk üçin näme zatlar etmeli we näme zatlardan gaýtmaly bolsak? Indi senem eneden dogduň, özüňem musulman diýýäň, musulmana ýöňkediň. Ada şo bilmeli zatlar, bilmeseň we gaýtmaly zatlar näme, bilip gaýtmasaň näme, sen musulman bolaňok. Walaw kana jahilen bi tafasilid din, emma näme, esasy seň yslama girmekligiňe gerek zatlar bileňden soň, ondan aňyrda näme, käbir ylymlar bar, giňişleýin açyklaýarlar käbir zatlar, olary bilmeseň şert däl, ýagny sen käfir bolaňok, emma seň dine girmekligiňe gerek amallar bar. Musulman boljak bolsaň hökmany suratda näme, etmeli däl diýilýän zatlar bar, şo zatlary öwrenmeli. Buň küfürdigine, dinden çykmaklygyna delil näme? Allah Tagala Ahkaf surasynyň üçünji aýatynda näme diýýär? Wellezine keferu amma unziru muridun diýýär. Olar kapyr boldular diýýär. Näme üçin? Amma olar diýýär, näme zatlardan, näme ägälendiren bolsalar diýýär, ägälle ägälendirilen bolsalar muridun ýüz öwürdiler diýýär. Öwrenjek bolmadylar diýýär. Resulullah gulaklaryny doldurdy olaň, ha, bir Allaha ibadet ediň, şirk etmäň. Näme? Bilenlerem amal etmediler diýýär. Näme? Mu'ridun. Şu ýüz öwrenler üçin käfir diýdim Allah Taala. Käfir diýdi. Şoň üçin näme? Esasy sen musulman bolmaklygyň üçin etmeli amallary etmeklik, öwrenmeklik. Seniň musulmana, musulman bolmaklyk üçin näme gaýtmaly amallaň haýsy haýsylardygyny bilmekligiň we gaýtmaklygyň näme? Bilmekligiň şert eken. Şo zatlary öwrenmeseň, öwrenmeklikden ýüz dönderseň, ýa daş gulakdan ondan bundan eşdäýseň hem Etmeseň sen musulman bolaňok. Ýene Sejde süresiniň ýigrimi ikinji aýatynda näme diýýär Allah Taala? Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati Rabbihi summa a'rada anha enna minel mujrimine muntakimun diýýär. Ve men azlem. Bundan aňyrda zalym barmy diýýär. Mundan aňyrda kapyr barmy diýýär. Tayyip. Aňyr başy kapyr zalym kim eken? Näme diýýär Allah Taala? Mimmen kimde kim zukkira haçanda oňa aýdylanda diýýär Allah'yň aýatlary näme? Ýüz dönürýär diýýär şuny. Kimde kime Allaň aýatlary aýdylanda, din öwredilende, ine şu pygamberleň dini, şu towhid, şu bolmasa dine gireňok, şu şirk, şundan saplanmasaň musulman bolaňok, şu zatlar aýdylanda ýüz dönürýänden aňyrda zalym kapyr barmy? Soňam näme diýýär Allah Taala? Enna minel mujrimine muntakimun. Biz olardan ar alarys diýýär. Mujrim jenaýat eden, uly günä eden. Biz ol näme uly günä edenlerden näme ederis? Ar alarys diýýär. Allaň aram näme? Dowzah. We ýene Taha surasynyň bir ýüz on dört, bir ýüz ýigrimi dördünji aýatynda Allah Taala näme diýýär? We men a'raza an zikri fe inne lehu maişeten zanka we nahşuruhu ýewmel kıyameti a'ma Meniň dinimi öwrenmeklikden kimde-kim ýüz öwürse, diýýär. Fe inne lehu maişeten zanka, onuň ýaşaýşyny näme, muşakgat ederis. Ýa zanka, muşakgat. Agyr, kyn. Onuň ýaşaýşyny näme, durmuşynda muşakgat, kynçylyk ederis, diýýär. Ve nahşuruhu ýewmel kyýameti a'ma, we direlderis ony, ýewmel kyýama, kyýamat gününde-de kör edip, diýýär. Soňuna seret. Ine, bu dünýede ýüz öwürdi. Oňa muşakgat haýat berdi, ýaşaýyş berdi Allatagala. Kyýamatda kör edip direlden gopardar indi. Şonda näme, dünýede gözli bolan käfir kyýamatda kör bolup gopanda näme diýjekmiş? Kale Rabbi lime haşarteni a'ma we kad kuntu basira. Rabbim, ha, näme üçin meni kör edip direltdiň? Dünýede men görýädim-ä diýerdi. Şonda Allatagala oňa näme diýýär? Kezalike etetke aýatuna. Dünýede saňa aýatlarymyz gelmedimi? Hä? Tawhide gelmeli, şirkden gaýtmaly. Musulmana jennet, kapyra dowzah, namaz, roza. Fenesiteha sen näme etdiň? Şo zatlary eşitmekligiňe gulagyň baka-da, göýä özüňi ker ýaly galyp bardyň. Saňa möjüzeler bilen, deliller bilen haklar görkezdik diýýär, gözüň baka, ýöne sen şo zatlary Görseňem özüň kim ýala galyp bardyň diýýär. Kör ýala galyp bardyň diýýär. Nesita, aslan din diýilýän zady kelläňden aýyrdyň diýýär sen. Fekezalikel ýewme tunsa diýýär. Şu günem diýýär, sen o dünýede diýýär, näme, bizi ýadyňdan çykaryşyň ýaly, bizem seni näme, ýadymyzdan çykararys diýýär. Seni ýok hasap ederis musulmanlaň hatarynda. Emma näme, dowzahyň içinde bir näme, tutaşgyryş bolarsyň diýýär.